twende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema, aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama, nakapandizi za Bukoba, oh mama, nakapandisha bodaboda, choka kuchuma mboga oh mama ai mama shigidi ah nakufa hoi wikidi ah ai mama shigidi konki fire moto liquid. tetema oh mama tetema tipo tipo tetema oh mama tetema aya twende tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema aya twende tetema oh mama tetema tipo tipo tetema oh, yani kama vile jenereta Tetema. Kama mwizi kakupiga ngeta Tetema. Mwendo wa kutunga kupepeta Tetema. Chini nikipuliza tarumbeta Asaboza, toza, cheza shogoloza Kufa chali kama mende Maria Rose, poza, tungi limekoza Twendeni kupige nyembe Mtani pesa digidigi miuno ya gigigigi funga kibinda mkwijikwijji ni kunyonge kazigizigi tete oh mama tetema tipwa tipwa tetema oh mama tetema aya twende tetema oh mama tetema shuka chini tetema oh mama tetema aya twende tetema